Aurtengo udazkenian, deia dar ozenak entzunaraziak izan dira, korsikatik eta kataluniatik. Garantzia handiko hauteskundiak iragandira, eta naiz eta egoera eta baldintzak ezberdinak izan toki batian edo bestian, mezu ezin argiagoa atera da boska untzietatik. Frantzia eta Espainiako alderdi nagusiak pasterian utzi eta erriek beren oraiaz eta geroaz jabe izan nahi dutela. Korsikan gertatu dena ikus dezagun lehenik. Korsikan, abertzaleek gehiengo nagusia irabazi dute eta frangoa ise. Nazionalisten irabaztea igurikatua zen, baina olako diferentziatekin jende guziak argitu dira. Baina ez da bat batian etorri. Egia da, haintzineko urtetan jadanik olako martxa bat, olako dinamika bat zenitzen zela. Bastian, 2008an, erriko bozetan, Gil jadanik nagusitu zen. Eta ondoko urtean, 2008an, lugalde kolektibitatean abertzalek gehiengoa lortzen dute. Euneko ogoita amasei bosekin, Gil Zimeoni eta Jangi Talamoni, abertzalen biten dientzietako buruak bat eginik, gehiengo sinplea eskuratzen dute. Bi urtez, kudeatuko dute lugalde kolektibitatea, jakinez, aldaketak izanen zirela askifite. Aldaketa huriek urte undaguntan etorri dira. Lugalde kolektibitatea eta bi departamenduak elgarretaratzen baitira, antitate edo instituzio bakar batian. Hori martxan ezarriko da helduden hilabetean, baina hortako ziren hauteskundeak hilabeteunen astapenian. Eta hauteskunde juriek aire zaire irabazi du pea zerrendak nun biltzen baitziren Gil Tzimeonin inguruan diren autonomistak eta Rangi Talamoniren inguruko independentistak. Eta biak elgarrekin, bai eta ere kondoan hartuz, hirugarren zerrenda bat ere bazela abertzaleena uginubu izenekoa, elgarrekin bozen euneko berrogoita amasei eterdi eskuratu dute pareko alderdiak hainitzez gutiago egiten zutelarik. Beraz duda izpiri gabe sustengu masiboa izan da abertzaleen dako, horien kudeantza ona izan dela dudari gabe, baita ere horiek eramaiten dituzten ideiek oi hartzun berezi kaite baitute korsikako gizartean. Gil Tzimeoni eta Jangita Lamoni entzun ditzagun hauteskunde horieta hilanda. Jitzimeune gobernu buruarekin hasten gira. D'abord, nous attendons de, de, Paris, du gouvernement, euh, et plus précisément encore, également du président de la République, qu'il prenne acte du message clair envoyé aujourd'hui par les Corses. Parixe eta bereziki frantses presidentaren ganik igurikatzen dugu, korsikarrek igorri euh, mesu argia akta dezan. Eta funtsesko elgerrizketa bat idek dadin Parixe eta korsikaren euh, artian, autetxe euh, baina ere uarteko indar bizi guziekin. de cette majorité territoriale, l'ensemble des élus et, et l'ensemble des forces vives de l'île, l'idée l'idée, c'est de... Il Iraia da solasaldia abiatzea eta gai guziak tratatzea, instituzio, ekonomia, soziala, aterabide politiko orokor baten atxemaiteko, garai berri batean txartzeko elgarriki. Resolument ensemble dans une nouvelle ère. Garai berri bat dudari gabe, eta garai berri hortan negoziaketak ere hasiko dituzte frantses estaduarekin. Zoin pundu garrantzitsu ere izanen den mahin mahingainian, horretarazten dauku jangita Gitalamonik parlamentuko presidentak. Je pense à la langue, notamment, je pense au statut de résident, je pense aussi à l'amnistie pour les prisonniers et les rechercher. Euh, ce sont des demandes qui ont été formulées par l'Assemblée de Corse avant même que nous ne prenions le pouvoir en 2015. C'est-à-dire que l'Assemblée qui a voté pour cela, alors à notre initiative c'est vrai, mais qui a voté de façon très majoritaire pour ces demandes, c'était une Assemblée qui n'était pas nationaliste. Donc aujourd'hui ce sont des demandes très fortes de l'ensemble de la société corse. nere aldaketa bazuen zonbait urte jada gorpuzten eta hasten ari zela. 2005an Kataluniako estatut berri bat bozkatzen dute Kataluniako parlamentuan. Baina ondoko urtean, korte nagusiaren murrizketa agertzen da, eta 2005an Partido Popularak galdeginik konstituzio hauzitegiak oztopatzen du estatut berri huri. Urte hartan berian, manifestaldi erraldoia izan zen Bartzelonan, nazio bat gara lemapean Eta hortik aintzina funtsian, diada edo angoa berri egunetan sekulako jendetza bilduko da. 2008an hauteskundeak iragantziren gehiengoa lortu zuten independentistek. Eunta ogoita ama bost parlamentarietatik, goita ama bi, horren aldekoak ziren. Bide luze horren ondorioa izan da, aurten kertatutakoa. Urriaren lehenian, erreferendun bat izan baitzen, eta denako hori gira, zer errepresioa izan zen. Hala ere egintzen referendum hori. Eta ondorioz, urriaren ogoita zazpian, alde bakarreko independentziaren aldarrik apena izan zen, baina bere halaxe, rarroi Espainiol Gobernu buruak, eunta berrogoita berrogeita artikuluaren apikapena martxan ezagizuen, politikoak eta elkarte buruak preso ezagiz. Haute eskundeak berriz manatu ziren, eta duela guti, abenduaren ogoita batian, katalanek bozkatu dute nombre hondian, eunaindako larogoita bi izan baita parte hartzea, Eta berriz ere, independentistek Kataluniako parlamentuaren gehiengoa lortzen dute. Bruselarat ies egiterat bortxatua izan zen Carles Puigdemont presidentak bere karguan berriz hautatua izanik. La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155, que ho entenguin bé, que en nota. Honesta europarlamentari Les Catalans ont montré qu'ils étaient extrêmement non-violents avec un très fort esprit civique jusqu'au 21 décembre. Mais si le 21 décembre, ce que je souhaite, tout le peuple catalan finalement se rend aux urnes et que c'est à nouveau le camp de la République qui gagne, si les perdants ne respectent pas le scrutin, alors là, j'espère, pour le coup, que l'Europe va bouger. Mementoan, ez da mugimendu haundirik sendi hasteko, mainan errien determinazioa eta funtsesko galdeak beti hor dira. Mark Badal, Lusaiden biziden katalanak ere, bere ikusmodia mantzaukun, egin ginion elgarrizketa batian. Galdera da, nola eh, hogeita bat garren mendean, nola idazten da historioa. Eta Europa Occidental bat barnean badakigu gauza batzuk ez dela agertuko. Ordun nola politikoek, estaduek, Europa berak eta jendarte, ez bakarrik Kataluniako jendartea baizik eta eh, Espainiako jendarteak eta Europako eh, nola erreakzionatuko duten, Hau egia e, niretako ministerio bat da. Misterio bat edo funtsezko galdera bat behar bada 2018an argituko dena.